radio, howdies and rock and roll. kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Lyssna i mobilen och tunn in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Bli medlem i lyssnarföreningen Se info på dalaradion.webnod.se. Bli medlem i lyssnarföreningen Se info på dalaradion.webnod.se. Bli medlem i lyssnarföreningen se info på dalaradion.webnod.se. Bli medlem i lyssnarföreningen se info på dalaradion.webnod.se. Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left hand side, and it's as simple as that. And once you're ready, sign up for 15 november här då, radiobloggen direkt från D-datorn. HP655 och referensinspelning också. Det blir lite längre idag. Vi var inne i Seters kommun efter flytt i vändplan. Så där snackar vi om över 7 eh, kilometer faktiskt så att det blev 7 plus 7 cirka 14 kilometer eller 1,4 mil totalt eh, idag faktiskt där. <clears throat> Jag har ju studerat kartor och så så det är lite preliminärt men det, det, ligger någonstans där faktiskt så. Lite besvärligt var lite halkigt och blött och så. Eh, rensa väl eh, lite skräp och så. Plastband och så. Försöker få bort så många som möjligt där. såg väl inget speciellt av intresse där men man sikten var ganska bra faktiskt man kunde se sjön Hånan bort mot Östensjöbyn där som vi besökte i somras men inte huset så och eh, höga berg och djupa skogar eh, mäktigt eh, landskap men det är ju också besvärligt och så och ta sig fram mycket steg eh, lite vingligt och kuperat och så det gäller att vara försiktig där så man inte halkar omkull. Lite blött och fuktigt och lerigt och geggigt. Lite eh, leriga eh, ska säga, eh, skogsvägar och så. Och eh, det ser vi på Dalkorsvägen också där, eh, bitvis i alla fall. Och, eh, här är ett så häftig station som kör gamla Typ eh, den stilen där, gamla rocklåtar. Ja, röstinspelningen bara spelar in faktiskt och så. Eh, mobilen startade om också någonstans på Flyttesjövägen. Men jag fick igång den igen så att säga och den omstartar. Så vi kom igång igen med röstinspelning och inga som helst problem med eh, avbrott. Och eh, jag sa ju också att jag skulle ta en burk med köttsoppa där så att eh, efter duschen och torka håret och så eh, kan man torka håret där så blir det faktiskt en köttsoppa burk utspädd med vatten och formbrödsskivor med ost där och ja, det var väl någon dryck till och så. Så jag har vilat i en skinnfåtölj och sånt och kan använda bloggerappen också publicera på två adresser jag har där. Då är att skapa eh, hyperlänkar, Mark markerar ju texten så. Nu lägger man in en HTML, eller hyperlänkar som det heter där då. Sen har jag publicerat dagens vandringstur med två stycken röstinspelningar. Tunnelbanan är på femman där, men de här ordningsvakterna jobbar över hela Stockholms län. Eh, så att det inkluderar ju eh, allt. Det inkluderar ju hela alltså. Inte bara tunnelbanan. Eh, busslinjerna inkluderar ju Saltsjöbanan och Roslagsbanan och Lidingöbanan och Tvärbanan och så vidare. Så att det är ju hela SLs trafik över hela länet där. Alltså de här vakterna. Det kan vara bråk på bussar och så. Eh, det här heter ju tunnelbanan i och för sig. Så det handlar väl mest om det och det kan gå ganska så våldsamt till där faktiskt måste jag säga. Vi är på kanal 5 eh, här just nu här. De har sådana trafikledare och så. Det blir störningar i Eh, trafiken. Här ser man gamla tåg också, lite C6. -er. De tydligen fortfarande är i drift där. De har någon resenär som eh, fortfarande... Som har blivit kvar i tågsättet där och... Eh, Ja, i trafikledningen där. Det är ju eh, gamla tågsätt som tydligen fortfarande är i drift där. Som heter C6 eller. De är upprustade. Men den mesta trafiken har väl då ersatts de här nyare eh, tågen. Men de har tydligen lite gamla tågsätt kvar också där. Som ändå rullar i trafik. Den gamla typ av eh, tåg. Eh, jag har ju inte åkt tunnelbana sen jag flyttade ifrån. <laughs> upp till Almunga och så. Jo, jag fick åka en kort period på några dagar eller så. Ja, eh, det kan ha varit två veckor kanske. Det är Bordsvägen 25. Jag skötte pappas, min pappas dödsbo där. Så jag var tvungen att ta mig till hans eh, lägenheter och sälja. Frimärken till Frimärkshuset AB och serietidningar och så. Jag var ju tvungen att åka. Tunnelbana kanske mellan Skanstull och Enskede gård Det var det väl kanske några gånger där. det var ju sista gången i mitt liv som jag åkte den här tråkiga tunnelbanan helt enkelt där. Ja, här ser man inga ordningsvakter och så. Lugnt och tryggt här. Jo då, vi gick Flyttesjövägens hela väg fram till Värmplanen, cirka 7 kilometer, fortsatte en bit. Gränsen mellan våra socknar, Husby, Husby socken. Och när man går förbi man är inne i byn Nyberget och Skedvi socken, eller Stora Skedvi socken. Där nere ligger eh, eh, Svedbo Skyltarna är felstavade, det står Svebo, men det ska vara Svedbo. Men några fastigheter och flyttegården och eh, Nyberget och Sjöängslägen och Dammsjön och så. Byn Nyberget, det har legat eh, gruvor där tidigare. Fram till 30-talet och även en skola. Det finns faktiskt bussförbindelser. Måndag till fredag så finns det några bussförbindelser jag tror bussarna går bara i den ena riktningen där. De eh, går som skolbussar. Men de är öppna för alla då. Det finns en bussförbindelse mellan eh, Säter och upp till Nyberget. Måndag till fredag eller skoldagarna. De här bussarna går som skolbussar men de är öppna för alla. Och de går väl som jag förstår bara i riktningen där. Eh, så att säga. Det är först som en service för skolbarn och så. Men det kan ju allmänheten åka också. Eh, några få bussförbindelser. Eh, Vissa bussar går bara fram till Arkhyttan och vänder tillbaka till Säter där. Men några få fortsätter upp till Nyberget också där. Vi hörde den förra moderatledaren också där på P1 här. Pratade i en eh, Shore 2-mikrofon här riktad mikrofon, en DJ-mikrofon med talkover-funktion från den gamla mixen här. Den hade fel position tidigare, så att jag har fått den precis framför munnen här. Det var på sånt långt avstånd och man måste ha den väldigt nära faktiskt. Men jag lyckas ju dra i den här mikrofonkabeln och så, får den på ett helt annat läge. Och jag försöker ta oss ut också. Eh, Lite blåsigt där men ganska milt ändå. Ja, solen eh, tittar visserligen fram eh, till slut och så, men jag kan säga att den står lågt. Solen står lågt, vi har mycket höga berg och eh, eh, hyggen har vi med mycket skog också, väldigt mycket skog. Och där vi har de här täta, djupa skogarna så kommer helt enkelt solen inte över där så att man hamnar i skugga. ja, på några få ställen så fick jag lite skön sol på mig men till stor del så var solen låg där och en väldig massa skog och så. Det var liksom i vägen för solens strålar så att då är det rätt så kallt och blött och fuktigt bara. Och solen står i en låg position och det är mycket skog mellan och i vägen och berg och så som skymmer. Solen strålar där Eh, inne i Säters kommun där. Eh, lite kortvarigt eh, förbi sockenskylten där. Och på femman så griper polisen ytterligare någon slags ja, missbrukare, fyll, fylla, på, påverkad person som på något vis stör ordningen. Och det är ju rätt, det ska inte vara berusade personer och fulla personer som vistas inom SLs område och så. Jag har väl svept igenom lite grann där förut också, SVTs nyheter och så där. Eh, mycket våldsbrott, eh, dödsskjutningar och så. Jag tror det var 81 stycken eh, i Stockholm i år. Eller det så att det har varit mycket nu faktiskt och så. Uppsala har haft och så. Det händer i vissa Ja, i vissa delar av Sverige händer det saker, men i andra delar av Sverige så är det lugnt och så. Då har vi inte de här gängen och vi har inte de här eh, bilbränderna och så. Och ingen bostadsbrist heller, det är mycket tomma eh, lägenheter här och så. Det verkar inte hända någonting eh, faktiskt här med de här tomma lägenheterna. Ja, det försvann ju, det försvann ju mycket skräp här på Kempobergsvägen där. Det var betongrör och gummidäck och så. Men det är tyvärr så att det finns fortfarande kvar lite skräp där. Och det handlar om en baklucka till en bil och så i buskarna och en gummidäck och så. Men de är lite mer avsides. Jag har försökt att beskriva till Matilda Larsson var de här ta e, men det som har legat ut med kanten av Kempobergsvägen eh, eh, har varit eh, plasttunnor med skräp och batterier och betongrör och plasttunnor fulla med skräp och kablar och stora tunga eh, gummidäck och så, de är ju borttagna och så men det finns ändå lite skräp på sidan där det är lite svårare att ta sig fram men det är inte så mycket eh, in eh, på sidan bland buskar och träd då. Komma fram och få bort det. Så där får jag nog eh, ligga i där faktiskt så att även det försvinner. Jag vet inte vad som händer med de här tomma lägenheterna och sånt. Jag kan inte se några hantverkare och så. De skulle ju renoveras de här efter, efter Migrationsverket då, så att säga, 12. Men så har vi ytterligare några tomma. Eh, och så. Så det stannar inte vid 12 där. Här har vi inte någon, vi har inte någon eh, bostadsbrist och så här. Eh, men man måste nog fixa till de här lägenheterna först också. Det hade man ju sagt. Ska vi se vad man har för tomma lägenheter i listorna här. De måste ju renoveras först där, ja. Ja, det blir ett problem det här. Att försöka att hyra ut dem sen. Det är inte speciellt många som vill tänka sig att bo här i Långsuttan mellan Hedemora och Hofors. Det är några få som flyttar hit. De flesta flyttar tvärtom eh, bort istället härifrån. Så att det kommer att bli ett problem och jag har ju mycket svårt att tro att man kan hyra ut samtliga tomma lägenheter efter Migrationsverket och alla samtliga tomma lägenheter här. Däremot så såg jag en plusartikel där på Dalarnas tidning att det skulle vara eh, 247 kanske det var som har fått uppehållstillstånd som ska tas emot i kommunerna här i Dalarna. Så det kan ju tänkas att några av de där som har fått uppehållstillstånd kan tänka sig bo i tomma lägenheter i Långsötan men eh, har inte sett ännu att de har lagts ut som lediga här. De här tomma lägenheterna efter Migrationsverket, de ska ju först eh, renoveras. Eh, de är väl nedslitna och så. <clears throat> Man kan se in i dem i kök och så. <clears throat> Mörkt och så. Jag kan inte läsa den där artikeln om eh, de som har fått uppehållstillstånd och ska få placering i olika kommuner i Dalarna för det var en plusartikel eh, Dalarnas tidning och mitt media har ju bara plusartiklar så går det inte att få fram eh, Vi ska titta vad man har för tomma lägenheter här. det är ett antal människor nu, kanske 247 kanske, som har fått uppehållstillstånd i Sverige när det gäller vårt län, Dalarna, som då ska placeras i olika kommuner här av Länsstyrelsen. De har fått permanent uppehållstillstånd. Kanske några av dem eh, kan tänka sig bo i tomma lägenheter här i Långsötan och vi tittar då på tomma lediga eh, lägenheter här. Och här var det en trea det är Hedemora där som ska få stamrenovering under nästa år. Och eh, här har vi även då eh, Garpenberg där. En eh, tvåa där. Med kallhyra. Ja, då tillkommer värmekostnader också där. Och så tittar vi vad som finns i eh, Långsuttan här. Jaha, den trea ledig där. Ja, det är märkligt det här. Att vi har så mycket tomma lägenheter. Vi har tom lägenhet i huset bredvid. Den finns inte med i listan alls där. Och ytterligare här i Garpenbergen 2 där vi har... Uh, nyproduktion, kvarteret Ålen inflyttning till våren 2019. Uh, Ja just det, det är nyproduktion 79,29 kvadratmeter våning 1. 3. Hyran är alltså 8500 men det är alltså helt nyproducerat och inflyttning sker från och med januari månad så att det är helt nybyggt och så. Då får man ju förstå. Då kan man ju förstå att, att eh, det blir så. Ja, vi har många tomma lägenheter här. Jag tror det är 15 stycken. Eh, det var väldigt vad det var lite utav dem som syns här. Jag kan inte hålla på och bry mig helt enkelt där. Nu blir det fight. Lite konstigt faktiskt för att för att eh, jag kan inte se några hantverkare som håller på med de här lägenheterna och fixar till dem så att säga. Eh, byter golv och så. Det verkar inte hända eh, någonting där. Vi får väl se de här, eh, de har fått uppehållstillstånd här som också måste som ska placeras ut i olika kommuner här i länet. Jag tror det var 247 som det stod, men det är ju sådana här plus, plusartiklar de kanske kan tänka sig att bo i tomma lägenheter här, men de är inte utlagda överhuvudtaget här faktiskt. De är inte utlagda överhuvudtaget alls här. De är inte eh, utlagda i de här listorna. Vi har en lägenhet i huset bredvid som är tomt också på nedre plan. Det har varit målare inne och så, men en jag kan inte se att... Eh, att någon har flyttat in där och så. Och hela huset mitt emot är tomt också. Det är åtta tomma lägenheter efter Migrationsverket där. Och det är tolv lägenheter efter Migrationsverket i Långshyttan totalt där. tycker det borde vara hantverkare som håller på med de där lägenheterna och fixar till dem också. Men det verkar inte hända någonting. Jag kan inte bry mig där. Men... Ja, på femman griper de folk där och så. Med handfängsel och så. Jag tycker väl att som äste där att ordningsvakterna borde få eh, ja, pepparspray och elchockvapen och eh, egna lobbussar. Som det är nu ska polisen hålla på och hämta de här. Man ser här. Mycket av polisens arbete går ut på att hämta personer som är berusade och så. Jag skulle ordningsvakterna då, eh, deras företag, kunna ha egna bussar, eh, minibussar, som hämtar upp de här personerna polisen alltså. Utan egna lobbussar. Och kör dem till akutmottagningen helt enkelt. Akutmottagningen på sjukhusen. Då är det polisen som ska ägna mycket tid åt att hämta upp de här eh, påverkade personerna, fyller och eh, droger och så. Det tar, eh, tar väldigt mycket av polisens tid och resurser det där. Den här motionen från SD är väldigt bra där faktiskt. Jag har ju den här appen också här. Eh, riksdagskollen. Jag är lite trött och så. Eh, minst sagt här. Körde trådlöst också. Och till slut så började det pipa där. Dags för att eh, ladda. Jag tror att vi har fått fel på svälten. Eh. Eventuellt har vi fått fel på en port också. Det går inte att köra in eh, laddning och så. Eh, så jag har en lös sån här USB-adapter då. En grej som man drar ut och sån här hubb, USB-hubb och laddkabel och så som följer med här eh, runt i, lägenheten och laddas i sängen på natten och så. Och då lyser det blått där och så. Jag har en strömkabel som går under mig i sängen där. Eh, men det måste ju bli så. Jag måste ju hela tiden ladda mobilen och så även på natten där. Ja, det skedde en omstart av mobilen någonstans på Flyttjösjövägen men Sen var vi igång igen och så, med röstinspelning där och eh, jag har ju haft olika röstprogram där, det har ju hållit på och tjafsat och så, men det här verkar ju bra. Vi har ju inte haft några avbrott på själva röstinspelningarna där. Ja, det blir ett eh, om, omstart av mobilen där. Man ser att det är många som har hörlurar där nere i Stockholm. En del har sådana små lurar in i öronen och en del har sådana stora lurar över huvudet där. Det är många som går omkring och lyssnar på musik och annat med sina lurar. Ja, jag vet inte vad som händer med dessa tomma lägenheter här. Det händer ju ingenting. Jag ser inga hantverkare och så. Det är mörkt. Man ser in i kök och så. Men det är väl Hedenborg på Steders, eh, eh ska säga, deras problem. Hur de ska lösa det. Ja, det är ett antal... Det är ett antal... Eh, eh, det vill säga man har fått, man har fått eh, permanent uppehållstillstånd. Man har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Jag minns inte siffran nu. Det betalar artikel från Dalarnas tidning. Och de här som har fått permanent uppehållstillstånd ska placeras, ut, placeras, placeras ut i olika kommuner i, här i Dalarna så att säga. Men det är väldigt dött och ödsligt här och så. Man ser inte mycket människor om man inte ser någon. Eh, antingen ser man inte en enda människa eller någon enstaka eh, människa. Jag tror inte jag såg en enda människa i så ut och gick med sina ben eller så. Tog en promenad, en eh, vandringstur, en löptur och så i den eh, friska luften och så. Uh, nej, jag var helt uh, ensam. Ja, det var lite blåsigt och så. Bonsoir à tous. Une peine de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, a été prononcée par la cour d'assises de la Corrèze à l'encontre de la mère de Serena. Ja, de här tomma lägenheterna är inte mitt problem, men de är ganska många. Det är ju 12 tomma efter Migrationsverket och sen är det ytterligare tomma. Fråga vilken? strategiskt så... så... Jag tror att det är 15 eh, totalt faktiskt där. Det är en massa tomma lägenheter här. De är inte med på listorna här eh, snart. Väldigt dött och ödsligt. En ort i förfall. Stolparna står inte rakt, de står lite grann snett de eh, lutar antingen eh, framåt eller så lutar de bakåt eller så lutar de till vänster eller så lutar de till höger. Och så är det trasiga gator och trasiga gångbanor och det är eh, skrepigt och så. Det finns inte en människa som plockar skrep här utan det samlas i stora mängder. Och mycket hus är borta och rivna. Hedemora bostäder rev 137. Var det inte det? 137 lägenheter på sju år. Eller om det var 139. De var tomma. Så de är borta och rivna. Mycket borta och rivet och så. Efter tidigare verksamheter. Vi hade ju... Eh, vi hade ju... Eh, vad heter det? Vi hade ju... Eh, det som vi är gråder där, mejeri. Ja, vi hade så mycket, 25 butiker och så. De är ju inte kvar. Ja, det är bara Ica-butiken som det är lite fart i. I övrigt är det ju dött. Det är som en kyrkogård. Eh, det är ingen benspratt eller så här faktiskt. Det är inte någon fart. Eh, idrottsplatsen är helt död och så. Det händer ingenting. Nej. Spela fotboll i division 6. <laughs> Man ser ju inga eh, barn eller människor överhuvudtaget. Gården är helt död. man ser ju inga ungdomar eller människor överhuvudtaget. Det är bara dött och ödsligt. Eh, ja. Man passerar hus, och eh, ser inte människa. Man kan passera många hus här. År ut och år in, man ser aldrig några människor. Ja, det är mycket märklig ort det här det eh, händer ju aldrig någonting i Långsötan, det är ju helt dött. Ja, eh, märklig ort. I Stjärnsund kan man spela musik och så. Där man har nöjesanläggning och den här Fredrik Svan och så. Vad händer i Långsötan då? Ingenting. Ja, brukets dag i och för sig. Men det är bara ett undantag. Ja. ja, ja, det är i alla fall lugnt och tryggt och så jämfört med Valsta där. Här har vi inga pilbränder och så. Eh, kaxiga gäng. Jag tittar på de där gängen men efter ett par dagar faktiskt så insåg jag att det finns ju inga kaxiga gäng här. Jag har ännu inte sett några kaxiga gäng här. Jag måste vara nära den här eh, mikrofonen här. Jag måste huka huvudet här så jag ser tv-skärmen också under den här trestången som håller upp mikrofonhållaren till uh, mikrofonen. Då kan jag se tv-skärmen. Ja, på nian är det tydligen eh, kustbevakningen tror jag. Om jag ser rätt där. Jag kan höja upp lite så här uh, regler också här ja. Lägga ut tv-ljudet och så vidare. Efter mycket om än så fick jag ner Twitter-appen där med rätt konto och så. Och där finns ju möjlighet också att inte bara köra vanligt eh, Twitter. Utan man kan även köra live också. Då kopplas både kameran och mikrofonen in. Så man kan både synas och höras i direktsändning. Sen efteråt så ligger filmen inne där eh, så att alla kan se det. Jag har inte haft någon twitterapp på länge här faktiskt. Och ute i skogen är det ännu mer ödsligare och så. Eh, tänker efter när jag såg. Jo, det kom en bil där på Flyttjösjövägen som svängde ner höger där på en liten enkel skogsväg. Det är några små stugor som ligger ut med Flyttjesjöns södra ände på två ställen tror jag det är. Jag tror jag har filmat det de menar där, små stugor vid någon brygga. Ganska små, eh, inga luftledningar och så. De har ingen el och likadant ut med norra änden i viken där uppe så ligger väl en fyra eller fem enkla sommarstugor utan luftledningar och så. Och på den södra sidan tror jag vi har två ställen med två mindre, eller små, enkla fritidshus och inga luftledningar. Så att de ska väl ner till de där små stugorna där. De ligger på den södra sidan om Flyttesjön. Och på den södra sidan av Flyttesjön har vi också en beverhydda och träd som är fällda av bevrar. Och man ser absolut inga bevrar man ser inga bebrar överhuvudtaget och eh, på den eh, södra sidan om Stora Älvsjön så har vi också en beberhydda och mängder av träd. Träd eh, som är fällda av, av bebrar och även ut med lilla Älvsjön ser man också mängder av träd som är fällda av bebrar. Men jag har ännu aldrig sett ett enda beverhuvud faktiskt. Så de verkar väldigt blyga och fullkomligt eh, osynliga faktiskt. Så stå där och stirra efter bebrar det kan man glömma. I somras såg jag faktiskt en mink som hastigt tog sig fram över en skogsväg eh, mellan sjöarna. Så det kan ju finnas. Eh, det kan finnas minkar i våra vattendrag här faktiskt. Lite besvärligt med den här trepinnen här för mikrofonhållaren för att den kommer nästan lite grann i vägen här för för eh, tv-skärmen antingen får jag huka huvudet och komma under den här trepinnen eller sträcka på mig så jag kommer över istället. inte speciellt mycket folk överhuvudtaget där uppe faktiskt. så. Här har ju befolkningen minskat väldigt kraftigt. Vi hade ju 1100 eh, stålverksarbetare här 1970. Vi träffade en kvinna förut i somras här som jobbade på era stillkloster AB med just ståltillverkning. Hon sa det är 100 anställda där. Och så att det har minskat då med ståltillverkningen med 1000 arbeten här sedan 1970. 100 personer jobbar med ståltillverkningen kvar nu i Långsötten och 1970 var det 1100 på dåvarande Kloster AB. Men så där kan man snacka om en kraftig minskning. Och man har rivit eh, eh bostadshus och så. Eh, fastigheter är rivit och borta och så. Butiker är stängda. Men det är väl ingenting unikt för Långsötan alls utan tvärtom så har ju urbanisering och nedläggning av företag och sånt har ju påverkat att det har minskat mer. Då. Det är många orter, bruksorter och så, som har fått eh, minskad befolkning. Och butikerna är stängda och husen är rivna och så. Eh, det är mycket vi hade här i Långsuttan tidigare som inte alls finns kvar och så. Ja, vi har den gamla järnvägsstationen, den är ju inte riven så den är ju fortfarande kvar. Men... Det var ju förskräckligt länge sedan som järnvägen eh, till Byvalla försvann härifrån. Jag har ju cyklat till Byvalla där borta och det var inte mycket att se. Dessvärre så kom det inga tåg heller. Man höll på med en eh, eh, växel i andra änden av bangården och det som finns kvar i Byvalla är ju mötesspår teknikhus och mast för Mobisir som är kodat mobilsystem för svenska tågen där. så det är många orter som har drabbats av eh, så att säga eh, ja man har, eh, man har drabbats av urbanisering och utflyttning och nedläggning av företag. Man har rivit flerfamiljshus och rivit fastigheter och så. ...25 butiker, ja, det var nog länge sedan där. Vi hade de här 25 butikerna det var några få överhuvudtaget eh, eh, kvar här nu. Och nedläggning av skolor och så. Vi hade ju tre skolor. Den enda skolan som blev kvar blev ju Jonsboskolan. Där la man ju ner högstadiet där så. Massa bussresor och så. Där var ju ungdomarna så trötta så de fick lägga ner hockeylaget. dessa bussresor fram och tillbaka. Jag tror det var en äldre man som blev påkörd i centrala Hedemora i korsningen Bergslagsgatan eh, ja, eh, vad det nu heter där ja, korsningen där så Åsgatan kanske, centrala Hedemora igår eh, föraren misstänkt för brott där och eh, trafikolycka i centrala Hedemora igår där Visst så kommer ju solen fram men den står ju så lågt där så att det är ju så mycket skog och berg och sånt i vägen så att jag var ju mest i skuggan faktiskt. Jag fick en ganska lång period av milt väder men det ska ju faktiskt långsamt gå och bli eh, svalare, kallare. Eller för årstiden mer normala eh, temperaturer. Vi sänder radiobloggen direkt eh, från Studio Sleipner. Vi har den äh, 16 november. Egentligen är det vinter men det är mer höstväder här. Med barmark och blött och så. Med bra sikt. Solen står ju så lågt så att den har ju svårt att komma fram. Och till slut så byggde man i alla fall 32 nya lägenheter i centrala Hedemora inflyttningsbara från februari-mars 2019. I Säter ska vi till slut börja komma igång med bostadsbyggandet också där. Mm, all personal på utbildning, ja här vid kontoret där. Ekonomichefen går i pension. Ja. Och nya lägenheter där. Kvarteret Ålen i Hedemora. Flyttas in i, i eh, våren 2019. Eh, eh, Jag tror det var 1400 i bostadskön. Mitt gamla bolag Sigtunahem hade väl 30 000 så att det är en väldigt stor eh, skillnad faktiskt där måste jag säga. När det gäller de här bostadsköerna. Mycket tomma lägenheter. Men det är många orter i Sverige som har det här problemet och får riva. Det har rivits mycket här i Långsötan och så tyvärr flerfamiljshus och andra typer av fastigheter är borta och, och, eh, och rivet helt enkelt där. Det är många tomma eh, lägenheter. Jag tror vi har en 15 stycken faktiskt. Det händer ingenting, jag ser inga hantverkare och de är inte med på några listor eller så. Men de ska väl renoveras först. Jag har lite märkt det där. Eh, personer med uppehållstillstånd som ska placeras ut i kommunerna här i Dalarna enligt, enligt eh, Länsstyrelsen. Med tomma lägenheter har vi faktiskt och de här med uppehållstillstånd de behöver ju lägenheter och det har vi här i Långsuttan. Eh, ja, det är 12 efter Migrationsverket, men det är ännu fler än det. Jag tror det är 15 totalt. De är bara tomma, man ser rakt in i köken här. Jag ser inga gubbar som håller på att jobba med de här lägenheterna någonting faktiskt. Och de är inte med på några listor alls. Jag kanske kan tänka mig att några av de här som har fått uppehållstillstånd kan tänka sig bosätta sig i en ledig lägenhet i Långsuttan. Om det inte finns något annat alternativ. Är det Länsstyrelsen som eh, fördelar det här? Jag vet inte hur det är för... Jag kunde inte läsa den där artikeln i Dalarnas tidning. Det är plus de tar ju betalt för allt där, mitt media. Om inte SVT Nyheter och Sveriges Radio har någonting om det där. När det gäller Hedemora kommun så vet jag inte hur många med uppehållstillstånd som ska placeras i Hedemora kommun e, enligt, det är väl Länsstyrelsen som placerar ut de här människorna med uppehållstillstånd i kommunerna och eh, hur många det är som det handlar om för Hedemora kommun. Hur man får fram den informationen. Det var betalartikel där på Dalarnas tidning så vi får väl eh, återkomma där. Det är svårt att dra i kablar här. Det måste ju laddas och så här. Men har jag i alla fall eh, mobilskärmen framför mig här. Eh. Jag vet inte om SVT Nyheter har någonting om det där. Det är ju alltså då väldigt massa människor som har fått uppehållstillstånd eh, permanent uppehållstillstånd i Sverige och som ska placeras eh, i de olika kommunerna utav eh, Länsstyrelsen där. Vi kanske kan eh, titta på Länsstyrelsen. Nu ska vi se. Eh, Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Dalarna ska vi se, det är de som placerar ut den här med uppehållstillstånd. De måste ju också bor någonstans där. Och tomma lägenheter har vi ju. Men det är ingen som jobbar med de här lägenheterna alls. Och de är inte, de är inte med på några lister. Eh, de är bara tomma, man ser rakt in i köken. Samtidigt finns det bostadsbrist och så. Men eh, det här är ju Långshyttan som ligger ganska avsides så det är inte så många som vill. Talmannen har sagt här att om de håller på så här, om partierna fortsätter så här då kommer vi inte att få någon ny regering. Nej. Ja, det är inte mitt problem med tomma lägenheter men jag kan ju naturligtvis tänka mig att människor med uppehållstillstånd eh, kan tänka sig några i alla fall att bosätta sig här i tomma lägenheter i Långsuttan. Men de här lägenheterna ska ju först de här lägenheterna ska ju först renoveras så jag kan inte se att det är några hantverkare som håller på med de här lägenheterna överhuvudtaget där. Och de är inte med på några lister. Man har eh, eh, man ser rakt in i köken. Stockholm Direkt så mycket har SL-kortet höjts sedan 1971. Jag minns det hette 50-kortet först. Sen blev det ju 90-kortet då. 120-kortet där. Jimmy Åkesson förstörde alliansen står det här. Ja, om man fortsätter så här så kommer vi inte få någon regering. Och polis kallades till en faderskola stökig elev. Anna Kinberg Batra har skrivit en bok också. Mardrömssiffror för Liberalerna Jan Björklund, man ligger nu under 4% spärren, SD ökar från Dagens Industri, jag såg någon flöde på Twitter också. Ja, det går ju bra för Jan Björklund och Liberalerna. Nu ligger man under 4% eh, spärren. Så att eh, jag vet inte vad som kommer hända med de här tomma lägenheterna och så. För att. Eh, det är så att Länsstyrelsen, det är alltså Länsstyrelsen som placerar ut människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige. De är ganska många och eh, då är frågan hur många med permanent uppehållstillstånd som Länsstyrelsen ska placera i de olika kommunerna här i Dalarna och som eh, ska placeras just i Hedemora kommun och var de ska bo någonstans. Eh, jag vet inte riktigt hur man får fram eh, den informationen riktigt. Det är ju Länsstyrelsen som fördelar de här Eh, som har fått uppehållstillstånd. Det måste vara Länsstyrelsen i Dalarna som, som eh, placerar ut de här med upp, permanent uppehållstillstånd i kommunerna i Dalarna. Och framförallt hur många som ska placeras ut i eh, i Dalarna och var de ska bo. Vi har ju många tomma lägenheter här och så. Men det händer ju ingenting med dem där. Och de är inte med på några listor och så. Ja, jag har väl Google eh, nyhetersappen här. Det är ingen brist på nyheter där. Radiotjänst betalar tillbaka. Ja, det ska ju nämligen läggas ner snart och avvecklas där. Så där får vi återkomma till hur många som har fått permanent uppehållstillstånd och som placeras ut i de olika kommunerna i Dalarna av Länsstyrelsen. Hur många som kommer att placeras ut i våran eh, kommun. eh, Hedemora kommun och var de ska eh, bo, någonstans, bo någonstans där. Jag snackar om en bostadsbrist, ja det har vi ju inte här precis. Utan vi har tomma lägenheter i mängder, jag tror vi är totalt över de 15 eh, tomma lägenheter här. Och det inte händer någonting med, eh, inga gubbar som håller på med dem. SVT Nyheter, kvinna med tusentals barnpornografiska bilder åtalas. Det är lite ovanligt eh, faktiskt. Ja, det är som sagt var... Betalartiklar där på mitt media. Man får eh, betala. Och eh, möjligtvis inte SVT Nyheter där från Dalarna har någonting. För de som har fått uppehållstillstånd i Sverige placeras, placeras ut i de olika kommunerna. Länsstyrelsen Dalarna måste ansvara för att de här som ska placeras ut i Dalarna här återkomma till när vi har uppgifter om detta. Eh, framförallt för Hedemora kommun så att säga. Var de ska eh, bo någonstans. Ja, här har vi inte någon bostadsbrist. Här är det mycket tomma lägenheter. Jag har sett en villa som är helt tom också här. Miljöbrottssamverkan har vi här. Länsstyrelsen tillsammans med polisen och åklagarmyndigheten bjuder in miljökontoren nämndpolitiker och länsstyrelsens personal till en dag för att samtala kring miljöbrott. Det är alltså större eh, nedskräpningar där faktiskt. Där. Inte det här vanliga eh, småskräpet. Titta på Jag har betalartikel där. får vi återkomma. Vi har mycket tomma lägenheter här och så, det har vi. Men, eh, det är inte så många som har intresse överhuvudtaget att bosätta sig här. I eh, Långsuttan. Ja, det var en äldre gubbe där som är påkörd i Hedemora igår, så Vi får återkomma när vi ser några uppgifter på hur många som är permanent uppehållstillstånd ska placeras i kommunerna här i Dalarna och framförallt när det gäller Hedemora. Eftersom Hedemora bostäder har många tomma lägenheter där och så. De har nog stort intresse av att få ta emot några där. Men jag har inte sett någon information om eh, detta här faktiskt. Där. Jag är inne på Länsstyrelsens sida men det är svårt att få fram den där eh, informationen om man ska söka där. I så fall skulle jag kunna tänka på att några med permanent uppehållstillstånd skulle kunna tänka sig att bo i några av de här tomma lägenheterna men att fylla ut alla tomma lägenheter tror jag blir väldigt svårt där på sikt. Vi får väl se om man fattar beslut om att riva några hus och så här. Jag tror inte det, men... Det kan ju bli frågan om att lägga några hus i malpåse som det heter också där. Nu är det Länsstyrelsen som placerar ut. Det är ju många som har fått uppehållstillstånd i Sverige, eller permanent uppehållstillstånd i Sverige då ska Länsstyrelsen besluta om att då ska Länsstyrelsen placera ut eh, dessa människor. Eh, I de olika kommunerna då och för Dalarnas del så måste det vara Länsstyrelsen i Dalarna som beslutar eh, och så nu är jag inne på Länsstyrelsen i Dalarna här. Men jag kan inte se... Eh, liksom få fram den informationen riktigt här. Jag vet inte riktigt hur jag ska hitta den. Det var ju betalartikel där. deras eh, tidningar. Så att, äh, jag får inte riktigt fram det, men jag får väl återkomma. SVT. Ja, kanske Sveriges Radio där. möjligtvis Sveriges Radio Dalarna. Hur många som placeras ut i de olika kommunerna här i länet och eh, Hedemora. återkomma där sen. För att jag kan tänka mig att en del av de där med uppehållstillstånd kan tänka sig bo i de här tomma lägenheterna i Långsuttan och så. Några av de där. Det blir inte bra massa alltså, tomma Ja, det lät som eh, dårhuset hade brunnit där. Eller vad man ska säga faktiskt, det lät ju ganska så. Bonsoir à tous. 74% des Français interrogés jugent le mouvement des Gilets jaunes justifié selon un sondage Odoxa Densu Consulting. when President Trump said he didn't want to hear anything more from him. The RBC Markets report, the FTSE 100, that's ended 24 points at 70.13. The pound has steadied somewhat after yesterday's political turmoil. It buys one euro thirteen and a dollar twenty-eight cents. LBC weather: a cloudy night for many, with fog over hills, and patchy drizzle, particularly in Northern Ireland and Wales. A low of five tomorrow. Most of the UK seeing bright spells and sunshine with a high of thirteen degrees. From Global's newsroom for LBC, I'm Lisa Aziz. This is LBC from Global leading Britain's conversation with Andrew Pearce. Good evening to you, with you here on LBC right up until 10 o'clock. Much to talk about. The United Nations has done a report on poverty in Britain. Uh, um, excuse me, I thought their job was to sort out war zones, not meddle in British affairs. We'll be talking about that in the programme. Lord Leicester of Herne Hill. He was supposed to be suspended from the House of Lords for four years, a record punishment for harassment, sexual harassment of a woman. But guess what? Their lordships voted not to suspend him at all. What does that say? about women in the Lords and what about the Lords in general. Also, Brexit will be getting the latest take on the Prime Minister's Brexit plan. Will a new Brexit Secretary make any differences to that? But first, there is talk now at Westminster, fever talk, that there will be a leadership challenge to the Prime Minister as early as Tuesday. Is it time for the Tories to get rid of Mrs May and find someone else? Well, there was a lot of speculation that, as to whether Michael Gove, the Environment Secretary, one of the most articulate Brexiteers in the Cabinet, was going to join his Cabinet colleagues Esther McVeigh and Dominic Raab and resign from the Cabinet. But this morning he put us out of our misery and said he's staying put and he wants to fight to get the best Brexit deal. But the talk at Westminster today has been about a leadership challenge to Theresa May. People pushing for a leadership challenge think the 48 letters required to trigger that process have now almost certainly been collected. Well, let's just find out how that leadership contest would work from. Uh, the senior Conservative MP, Geoffrey Clifton Brown, he's the Conservative MP for the Cotswolds and he's treasurer of the 1922 committee. Mr. Clifton Brown, good evening to you. Hello, Andrew. Explain to my listeners um, what, how this procedure works. If they reach 48 letters, that's 15% of the parliamentary party, then what happens? Well, as soon as the 48 letters are received, under the rules that we've adopted, the, uh, the chairman of the 22 committee, Sir Graham Brady, goes to number 10, the Prime Minister, informs her of that fact. Then uh, the is one of the rules uh, with um, as much expeditiousness as possible to hold a confidence vote in the party, that's the parliamentary party, the, the members of parliament in the Conservative Party. She gets more than half of that. It's one vote over half. She survives she then isn't able to be challenged for another year. Now, in reality, so I think half of the vote is 158, isn't it? Is that correct. what they need? Right. Yes, correct. But if she 140, that would be almost half the parliamentary party had voted against her. Could she really survive? Well, it, it, under the rules, she certainly plays uh, clearly uh, it would demonstrate there is a large proportion of support. I, I, I, think it's very difficult to speculate what the vote will be. It'll be a matter of um, her making a decision. But I, I have to say, listeners, I don't think a change of leader will uh, uh help the situation one iota because the, the dynamics will still be the same. The very small majority, own minority with the DUP, will be the same. Confidence I think they will back. clearly, not everybody will, but I think by a significant margin they will back her. And of the of the 1922, um, the the pushing for a ballot. Um, I'm thinking of a former Brexit minister who's appeared to be like this shop steward. He was saying earlier that he thinks the names are in. They clearly aren't, are they? Because if they were, we'd have had an announcement from your colleague Sir that um, a, a, a, a ballot will be underway shortly. Exactly. So, they, so one can conclude from that that they are not there. And I think this thing has been overhyped at the moment. Clearly, the number of colleagues have publicly announced they put letters in. Um, but I don't think we've got to that number yet. We may well get to that number, but I don't think we're there yet. What about your own constituents in, in, in, in the leafy Cotswolds, Geoffrey Clifton? Do you think they, uh, if they're Tory voters, were back of Mrs May? They th- would think she's poor and stoical and has withstood an awful lot of enemy fire this week and is still standing. Well, the Cotswolds is an interesting constituency because it voted um, 48 to 52 to remain, so it's, it's absolutely split on both camps and clearly on the extremes, but I've had very few references uh, about Ismay's. Uh, uh, needing to go. I've had notations on both sides uh, from the on the European argument, but not actually on the it, itself. There is not a huge number of people out there clamouring for her to go. And just finally, if you were a betting man, how many votes will they get against her if the ballot, if, if in fact there is a ballot next week? Well, I've already said to you, Andrew, I think she will win that vote by a substantial margin, and then she won't be able to be challenged for a year. And I think that's all. All of those that are contemplating getting rid of her have got to consider that that that factor. If they want to get rid of her, they might actually achieve the opposite. And do you want her to take the Tories into the next general uh, uh, conversation for another time? Oh, well, I think let's let's take one step at a time. I think this is a very complex European negotiation. I think she's done remarkably well so far. I think it's better to have uh, this deal crash out of the European Union without a deal and all the very great difficulties that's going to cause the, this nation. All right, that's Geoffrey Clifton Brown. He is the uh, Conservative MP for the Cotswolds and he's Treasurer of the 1922 Committee of Conservative MPs. Well, joining me now is Henry Smith, he is the Conservative MP for Crawley. He is one of those who has submitted a letter to the 1922 committee seeking a motion no confidence in the Prime Minister. Mr. Smith, good evening to you. Good evening. Why have you done it? Well, it was a very difficult decision, um, but increasingly over the past over two years now, I've been getting more and more concerned at the way uh, the Prime Minister has been negotiating uh, Brexit. I think there's been a lot of unnecessary delay, not least um, the general election uh, that wasn't uh, needed. Uh, and uh, my, the final straw really came yesterday when I read the agreement that Theresa May is uh, seeking to promote, and I listened to her statements uh, as I was in the House of Commons, and I came to the conclusion that what she's offering uh, isn't the Brexit The people in my constituency and indeed up and down the country because It means that we are subject to the European Union releasing us from a backstop I think we've lost him. Uh, we've lost Henry Smith. We'll try and get him back. Um, um, while we do that, I'll just read some texts and emails. Uh, this is the only reason Theresa May is hanging on to her job for dear life is because the only reason she will be uh, remembered for being Prime Minister through Brexit. That's from John in Leeds. Uh, this says, I've never contacted her. I felt I wanted to thank you for such an evening uh, uh, uh, and question and answer. Please, can we have this regularly? Joseph Owen was so calm and eloquent. That was in Graham. We're going to continue to try to get hold of uh, Henry Smith. He's the con- Conservative MP for Crawley. He's one of the 23 MPs who've publicly admitted to sending in a letter to the 19th. Eh, we've got you back, Mr. Smith. Um, you said document and her today. It's not you wanted to. yeah, because I think um, the proposed backstop of keeps us in the customs union, potentially in and requires the European Union for us to get out of, is taking back the Brexit that I think uh, people in my constituency and I've never come She's clearly going to change anything, is she? Because Michael got the job to Brexit secretary. He appeared to be able to try to that deal. He wanted to be able to say that um, he didn't agree with the idea that the European Union is the body that decides if and when we leave the country. that a factor then for you, Mr. Smith, in why you think she has to go. Yes, it is. Um, doesn't seem to be listening to uh, other opinion and an alternative way forward. Uh, and that's why I think that uh, her proposals have been roundly criticised, not only by large Texan the Conservative Party, but also uh, all opposition parties, uh, and indeed isn't liked by Brexiteers or Remainers, and not even terribly popular with the European Union. So if doggedly at least taking something clearly, she's not going to be able to get through Parliament. I, I say regrettably again, it's an error of judgment, uh, and that's why uh, really I think out of road. Do you some people will think will admire her, Mr. Smith, in the way she chaired cabinet meeting. She then stood up to stood took questions for three hours in the in the Commons yesterday. She then does a press con at, at number ten. Uh, do you think people don't, uh, even if they don't like her, they at least admire her resilience and think she's at least trying to do the best she can? You know, I admire her stamina, and keep just uh, she spent uh, most of yesterday in a very challenging uh, situation. Uh, I, I, wish she had been as robust with the European Union in those negotiations. Um, I think we have uh, a strong hand. Uh, the EU has a trade surplus with us. They rely on us for uh, most of our security cooperation. Um, and I think if we had been much more robust in those negotiations, the better deal, uh, not a situation whereby we now have, as I say, in, in perpetuity potentially, um, to get the permission of the EU to leave the customs arrangement and treat different parts of the United Kingdom in different ways, which is something that goes against the that both Theresa May and also against the majority decision of the British people at the referendum. All right, that's Henry Smith. He's the Conservative MP for Crawley. He's one of those MPs, but we know has submitted a letter to two committee. I have to tell you, the electorate of Conservative MPs is one of the most duplicitous electorates you will ever come across. Some will say they've put letters in and they haven't. Some will say they've withdrawn letters and haven't put letters in in the first place. So I'm not so sure how close they are to having that figure of 48. But just asking you this if there is to be a confidence motion in Theresa May next week, you think it will be right for the Conservative Party at this late stage in these European negotiations to get rid of her and replace her with someone else? A Brexiteer, presumably, she's a Remainer, we know that. Would it be, in your view, good for the country, uh, uh, or should we stick with the devil we know? 0345 Six zero oh six zero oh nine seven three. 973. You can text me on 84850, email andrew at lbc.co.uk, or you tweet. You tweet at LBC. But first, we'll get the latest headlines with Lisa Aziz. A former junior health minister, Stephen Barclay, is the new Brexit secretary tonight, replacing Dominic Raab, who quit in protest at the Prime Minister's draft agreement. While former Home Secretary Amber Rudd's back in government, appointed to the work and pensions role this time following Esther McVeigh's resignation. But Theresa May is still facing a growing threat to her own leadership. 21 Conservative backbenchers have admitted writing letters calling for a ballot over it. 48 are needed to trigger a confidence vote. LBC weather, a cloudy night forming, fog over hills, and light rain too in Northern Ireland and Wales, a low of 5 degrees. LBC Travel, I'm Anne-Marie Walsh. The M1 is queuing northbound from junction 6A for the M25 towards 8 for Hemel Hempstead. It's following an accident, two lanes are closed and the M25 is queuing anti-clockwise. That's from Cobham Services towards junction 8 for Reigate after a lorry was having a tyre change earlier. The M2, that's very slow eastbound from junction 3 for Chatham towards 4 for Gillingham. It's because of an accident, one lane is closed and on the tubes, minor delays on the Metropolitan line southbound between Wembley Park and Aldgate after a points failure. This is LBC. LBC, along with Smirnoff's Equalising Music Initiative, is looking to shine a light on the achievements of women in electronic music and their increased involvement within the genre. It's incredible, really, because it's difficult, I think, when you're trying to align yourself with you know how you want people to see you as well as who you are. But the whole thing is about confidence, I think. Get out there and get networking. To find out more about the initiative and for a chance to win £1,000 thanks to Smirnoff, go to lbc.co.uk. Save up to £4 in BT's Black without joining the queues. For fast fibre for a month on an 18 month contract with Murray and BT Sport 18 months. Plus big savings on smartphone. Queue not the same. BT ends Monday the 26th of November. Search BT £140 saving over AS Fibre. BT Sport and selected handset. Your business has come this far, but now's your time to soar in spectacular with Funding Circle Business. Decisions in as little as 20 and a dedicated account manager, there's no Join the thousands of businesses who have taken out a Funding Circle loan and help your business. Apply today at fundingcircle.com. Authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, T's and C's apply. Why wait? For no one likes waiting. And at Oak Furniture Lands, you don't have to. Right now, you'll find great looking furniture, all in solid hardwood at amazing prices with guaranteed Christmas delivery. So why wait? Save now at Oak Furniture Land. Oh, There's a store near you. and Sunday. At Boots, we want to help you be protected against flu. If you're 65, pregnant, have certain medical conditions, or are a carer, you can get a free NHS flu jab. Book NHS flu vaccination in store on our app or com slash flu. Boots, let's feel good. England and Wales only, funded by the NHS, subject to eligibility criteria, all bookings subject to stock and pharmacist availability. Ask your pharmacy team for details. There's the first record you ever bought the one your parents say you were conceived to. The soundtrack of your teenage angst. The obscure album from your experimental phase. The one you slate at the pub but secretly know is the rightful soundtrack to your life. wrong. you could save enough air to power your speakers for days. Save your energy for training. Contact supplier about getting your smart cost from the campaign for a smarter Britain based on UK government's projected annual savings of 2% and a speaker system using 0.047 kilowatt hours. Savings possible by customers measuring energy use and cutting waste. Available by 2020. This is LBC with Andrew Pearce. Call 0345 6060973. Tweet at LBC. Text 84850. So the opponents of Theresa May are confident that they're now very close to obtaining the 48 signed letters to the chairman of the 1922 committee uh, seeking a motion uh, and ballot in Theresa May 48. There will be a vote next week. It could be as early as Tuesday. It will be held in one of the committee corridors in Parliament, and we will know within hours whether she survives as Prime Minister and how badly damaged she is in that ballot, if indeed she does survive. I'm asking you this. Is it time she went? Or is it time the Tories stopped fighting each other and got on with trying this Brexit deal? Or perhaps you think she's incapable of doing just that. Number to call 0345 6063. For what it's worth, I don't think they'll get rid of her. I think she'll win. I don't think it'll be a huge victory, but I think it'll be enough. They're stuck with her for a year. Is that what they? Is that really the best approach? Let's go to Mohammed in Aberystwyth. Uh, hi. What do you think? Um, I, I, think it's a little bit late now, to be honest, trying to get rid of her. If like, let if, if uh, Reece Mogg or Boris Johnson wanted to become uh, prime minister, they should have done it when uh, David Cameron left. Now it's all about uh, personal ambitions, and now we've got to understand that if they come in power, what are they really going to do? Personally, I, I think she's done a fantastic job, you know, and she's uh, compared to anybody else, and uh, in the stress that she's had for the last Year and a bit. I think she's done really well, considering you've got France, Germany, uh, Spain, everybody against you, and she stood up for our country better than anybody else could do. It's all good saying, yeah, we're going to have a hard Brexit, but there's no there's no way around it. She's given us a checkers plan, which I think is actually not too bad for what we're getting from it. But if we're going to say to the European Union, we're not going to give you anything and we're going to leave, and that's it, we're going to cut off ties. In, the, in this world, we need to be making alliances not cutting off ties with people. And what these guys want, these hard Brexiteers, like they just want us to cut off ties with the world, sit as an isolated island, that's it. And that's not how it's going to work, unfortunately. And I think when there's going to be a no world confidence, and if, if they don't get the 48, Jacob Rees-Mogg's going to lose every single bit of credibility in him, and he can't stand as a leader. And then who else is there really? Realistically, nobody else can stand up. Well, he won't stand anyway, in my view, Mohammed. He won't run for the leadership. It would be the candidates would be people like the Foreign Secretary Jeremy Hunt, Boris Johnson would run, of course, possibly Dominic Raab, who resigned as Brexit Secretary the other day, maybe David Davis, who also resigned as Brexit Secretary. But you, do you not think, Mohammed, there's something wrong with the Brexit what, what she's doing on Brexit, having lost two Brexit secretaries in the space of four months? No, because she's not done anything wrong. It's just people, that's people's views, isn't it, really? What they think of Brexit, Does that makes sense? Yeah, okay. Um, if, if, she, uh, if, she, if she's losing uh, ministers, that's because they, they, they have their own personal gains as well. Now, you said David Davis. David Davis stood against David Cameron years back and he couldn't win. Mm. Now, do you think people are going to vote for people like David Davis who are old school? We need to really get on with it now. And honestly, changing leadership is going to make the Conservative Party weak. If there's going to be another general election tomorrow, we're going to get absolutely wiped out. And I'm saying we because I am a Tory. I've always been for a good six, seven years because I'm only about 23. So uh, obviously, when I go into politics, you know, since I've seen them, they got stronger and stronger. And now this is the weakest I've seen them. In my own personal opinion, that is. Okay, Mohammed, well, thank you for sharing that. Mohammed in Aberystwyth, he's 23, he's a Tory, thinks it would make the Tories weaker, and he wants Theresa May to stay. Do you agree with him? 0345 6060 973. Paul's in Barking. Hello, Paul. Hello, Andrew. I'm, I'm guessing Mohammed there is a, a, a, a voter of Tesfayina because um, all she's doing there is sticking by the Tory manifesto. It's no hard Brexit. She's sticking with the Tory manifesto. And I, I have my doubts, Andrew. I reckon the letters are in already. Because remember, Graham Brady is a Remainer. And you, you see the Prime Minister's statement yesterday when people talk. Chris Leslie pointed across to the, to the Tory benches and said, Does anyone support this deal? No one put their hands up. Mm. Then you had the Tory bench, they were totally sparse. And it was only about an hour into the debate yesterday that a Tory MP stood up and backed the deal. Yeah. has got no support in there at all. And the problem, the only problem, if they go against Theresa May now, I want Theresa May to go because I think it's a terrible, terrible deal. And what is it? She gave away our trump cards right at the beginning of the actual negotiation. Our two trump cards were the money mm. and defence and security of Europe. That was our two trump cards, and she gave it all away. And the thing with her is she was 21 points clear. That's why I want David Davis to stand for. I think he'd do a cracking job. If she stands for next election, say, example, this doesn't go, uh, the vote goes for her again and she stands for election and there's a there's a an election call, she's going to lose big time. Labour will wipe her out. Because remember, Andrew, she was 21 points clear last election, she and was. she lost it. Uh, and it was so a, these yeah. polls are two and three points. They'd be overturned easily by Corbyn. Yeah, and she and she was a pretty lousy campaigner, Paul, wasn't she? She wouldn't meet the public. She wouldn't do TV debates. She wouldn't do a head-to-head with Jeremy Corbyn. And I think she probably would have beaten Jeremy Corbyn. It was a it was a death tax at wasn't it? She was yeah, basically, as I said, twenty points clear, and she just threw it all away. What happens now is Andrew, she has to go. This is not Brexit. She's basically sold the country out here. This, how can anyone say this is Brexit? And we get tied in, Andrew, to this this um, what's it called? This thing at the end. This thing is going to tie them to the backstop. The backstop. The back, that's it. The backstop. We can't ever leave. This is worse than actually what we're in now because we could get Article 50 and leave the European Union with the backstop. We fall into this we can never leave. And you would, and your choice would be David Davis to replace her. Well, you've got to think who can get into power. More could be. I like Jacob Rees-Mogg, but I think he'd be laughed out of the Parliament. He wouldn't get the votes. Two people I've got. If David Davis were a dark horse, or basically an, an, outsider here, I think would be maybe James. Is it James Cleverly? Yeah, yeah, yeah one of the vice chairmen. Yep, yep. Yeah, I think he, and he's a Brexiteer. I think he'll get the votes as well. So he's, but my favourite, because he, he, knows the job, he, he knows what he does, and he's got his plan there, Andrew. Yeah, it has to be David Davis. All right, that's Paul. He wants her out, and he wants David Davis to replace her. Uh, Katie is in Hemel Hempstead. What say you, Katie? Hello. Hello there. Hi. I've just pulled over to say hello and sort of <laughs> air my view. Please do. Um, yeah. Well, I don't know. I don't understand the ins and outs of politics, but what, the point that I am, um, but I always listen in, and and I'm obviously very interested and very um, sort of taken aback by all the events of yesterday. But uh, apart aside from everything, I think what, one of the things that really strikes me, I work for local government, and these MPs that spend their entire time fighting and arguing and all this power struggle, they're paid to get, they're, they're meant to be getting on with the job of running the country. And actually, what we've got is this uh, this um, leadership and these MPs spending their time fighting. Actually, it's distracting from it, it's detracting from the job in hand. Mm. Why isn't anybody putting them up on that? Well, I think I think your view, Katie, might be a view held by a lot of people who just probably despair of um, what's going on in the Conservative Party. They, whether they voted for Brexit or not, they just want Brexit to be got on with, got done, and um, they now see the Tory Party potentially about to bring down another leader just weeks mm. before the negotiations are supposed to be concluded. Well, there is that point, of course, and and uh, you know the point is as well is that while we're having these, these discussions about Theresa May and should she be replaced, the bottom line is we should be, as a country, majorly advanced in terms of negotiations. And if it's not the, if this isn't the right time, they should be working together, getting into and, and resigning. Why are they resigning? Why, why are they not challenging it and working together and doing like you would in any industry? And, instead of that, what you've got is major egos fighting mm. and actually not doing what they're paid to do. They should be ashamed of themselves. These are grown adults. They, these are elected MPs. It's a disgrace. They're shameful, and I think they they bring they they brought shame to the country across the world. And what of Mrs May, Katie? Are you do you think are you an admirer of her? I'm not an admirer as such, but what I, I, I admire her, uh, I can't believe she's still standing and still going. I mean, it it's been from the time she stepped into her role. I mean, what she's uh, she's had a tough time. There's no doubt about that. However, what what my sense of is as a member of the public is, well, we'd like to see what the site of whatever this this 500 and something page yeah. document contains because we're told about we're hearing bits and pieces but Nobody sees it. And um, I thought yesterday, I thought, oh, she's a goner. She, she's going to be forced to resign. Today, I'm not so sure. I mean, that is literally how the, There's no stability, no continuity, and it's literally everything's up in the air. And actually, this has detracted from the job in hand. They're not doing what they should. They should. If we were to all behave like that in our in our industries and in our chosen professions, we'd be booted out. They're a disgrace. All right, Katie, that's Katie's view. Very trenchant view too. She says they're an absolute disgrace. These Tory MPs plotting and scheming and trying to bring down the Prime Minister. Well, in a few moments, I'll be speaking to one of the Prime Minister's former advisers to get their verdict on how long she can last and how is she will, how she'll be bearing up to the pressure. Because whether you like her or you loathe her. I find her quite hard to like, I have to tell you. She's not easy to like, is she? Uh, she is tough and she has resisted huge pressure and she's still standing. But right now you're listening to me, Andrew Pearce on LBC. It's Friday evening, it's half past six news time. Lisa Aziz. A former junior health minister, Stephen Barclay, is the new Brexit secretary tonight, replacing Dominic Raab, who quit in protest at the Prime Minister's draft agreement. While former Home Secretary Amber Rudd's back in government in the work and pensions role this time, following Esther McVeigh's resignation. Theresa May's own position is still under threat, though, with 21 of her own MPs putting in letters to the influential 1922 committee demanding a confidence vote in her leadership. But Mrs May is taken to Twitter, meanwhile saying she really enjoyed answering listeners' questions live here on LBC this morning when she strongly defended her EU withdrawal plans. Six men have been jailed for more than 100 years between them for sexually exploiting five young girls in Rotherham. The trial at Sheffield Crown Court heard statements from their victims who accused the gang of taking away their childhoods. LBC weather a cloudy night ahead for many with fog over hills and some patchy drizzle, particularly in Northern Ireland and also Wales, a low of 5 degrees. This is LBC. LBC, along with Smirnoff's Equalising Music Initiative, is looking to shine a light on the achievements of women in electronic music and their increased involvement within the genre. It's incredible, really, because it's difficult, I think, when you're trying to align yourself with you know, how you want people to see you as well as who you are. But the whole thing is about confidence, I think. Get out there and get networking. To find out more about the initiative and for a chance to win £1,000 thanks to Smirnoff, go to LBC is Donald Trump a dangerous provocateur or a great entrepreneur? Does the Me Too movement empower women or undermine them? Does the country need a people's vote or have we already had one? With independent opinions from the best British journalists, read a magazine that makes you think. The Spectator, open for debate. Try a month free at spectator.co.uk. Credit card required. Future subscription costs apply unless cancelled seven days before end of trial play People's Postcode Lottery for just £10 a month, and winning postcodes are announced every single day. This December, there's even more prizes. Over £14 million is guaranteed to be won. Enter your postcode before midnight on the 22nd of November to play in the December draws at postcodelottery.co.uk. BPL manages lotteries on behalf of good causes. Players must be over 16, terms and conditions apply. Please play responsibly. I'm Peter Jones, and I've been using Sage to help me manage my businesses since I was 19. Now, Sage Business Cloud helps me manage everything from money to people. Sage technology and support means making tax digital is really simple. So, when people ask me, what's the secret of your success? I say it's about making wise choices. It's about being Sage. Start making tax digital today and get 50% off Sage Business Cloud for the first three months at sage.com slash MTD. Conditions apply. Why wait for Black Friday? Because no one likes waiting. And at Oak Furniture Lands, you don't have to. Right now, you'll find great looking furniture, all in solid hardwood at amazing prices with guaranteed Christmas delivery. So why wait? Save now at Oak Furniture Land. There's a store near you. end Sunday. Where are we? The New Forest. But I thought we only had the Mini Countryman booked for a test drive. We can't stay here. We're not going to. This isn't exactly what I meant. Relax. With Mini's new 48 hour test drive, you can use the Countryman for exactly what it's built for exploring. Plus, it's an SUV, the largest Mini in the range, so you can pack loads more in. Great. Where next? Well, you know how you've always wanted to try kayaking? The Mini Countryman 48 hour test drive. Visit mini.co.uk to book yours. Mini. Who's in? Test drive subject to status and availability. Terms and conditions apply. Participating mini retailers only. This is LBC with Andrew Pearce. Phone lines are jammed, of course, because a lot of people will want to tell us, tell me what they think about Theresa May, whether the Tory party is behaving properly towards her. Uh, there is intense speculation there could be a leadership contest now as soon as Tuesday. We have been here before, of course, but Steve Baker, who is like the shop steward of Tory MPs, uh, organising against us, said he's confident the numbers are there. Well, um, not quite a few people actually are saying they feel for Theresa May, including this tweet earlier from Lord Sugar as in Alan Sugar from The Apprentice. He says this I'm not a Tory, but I feel for Theresa May. She took over to deliver a deal for us. All the critics saying she did a bad job, well, let's see what they would do. It's easy saying we should have got this and that. Don't forget the people we are negotiating with say no. Well, joining me now is Will Tanner. He's former Deputy Policy Chief for Theresa May, now a Director of Onward, a Conservative think tank, and knows her well. Uh, Will, evening to you. Good evening, Andrew. I think even her detractors and critics um, admire her sheer tenacity, Will, and the fact that she, whatever they throw at her, she's still there. She's still standing. Yes, that's absolutely right. I think that's Theresa May's defining characteristic. Really, she uh, gets on with the job ahead of her. She uh, she is a kind of what you see is what you get politician, um, and uh, she has clearly decided that this deal is the best deal that the country is going to get. That it's in the national interest. It's much better than the alternatives, um, and she's just getting on with the job, um, and that's always been one of her greatest strengths, I think. Uh, and um, she, the pressure. Will she? Will she be feeling the pressure? I mean, does she cope well with, when the pressure's on? I actually think it's when she's at her best, really. I don't know if you watched uh, her in Parliament yesterday morning, but mm. she. Hmm. Um, uh, she she took a huge number of questions, mostly very critical, um, and, and many of which were directed quite personally at her. But she uh, continued rising to the dispatch box, giving um, very uh, kind of straight, direct, um, uh, straight down the line answers um, that uh, that I think actually strengthened her in some ways. in many ways, I think that was when the tide slightly turned with her and against those that are seeking to destabilise the government. And then, of course, she, she uh, she's clearly changing her approach too by appealing over the heads of Tory MPs. She, as you probably know, she was here on LBC in this studio this morning with Nick Ferrari, and she was very robust. Yes, absolutely. I think there was a very interesting line in her press conference yesterday where she, she said that MPs that voted down the deal would have to explain that to their constituents. And I think that is a very key test, actually, because while there may be Tory parliamentarians who care very much about very specific aspects of the deal, um, actually, if you look at the elements of it. It delivers on immigration, it delivers on things like welfare, um, it delivers a kind of relatively seamless economic package. there won't be a cliff edge that could risk jobs and uh, economic security for many people. And actually, many of the aspects that uh, that people were wanting, real people, not people in Westminster, but voters were wanting out of Brexit, have seemingly been delivered. So the people causing trouble might now be thinking to themselves, actually, um, will my voters really want this? And I think there is something of an explanation to, to voters that the, the MPs causing trouble need to need to think about. Now, if there is a leadership challenge, uh, she the people who want to get rid of her need to get half of the parliamentary party voting uh, against her. That's 158. Just say, Will, hypothetically, there's 120, 130, so not enough, but an awful lot of the parliamentary party voted against her. Would she see the writing on the wall and go, or do you think she'll cling on as long as she's got a majority, even if it's only a majority of one or two? Well, I don't want to speculate on what might happen, um, mm. but I do think that um, the Conservative Party and the country needs a leadership election like a hole in the head right now. We, no one is supportive of the idea of um, messing around for six weeks. We've only got 19 weeks left before March the 29th and, uh, and, the, and the Brexit deal comes into force or, or, or we drop out with no deal. But the Conservative Party spent six of those 19 weeks trying to decide whether or not it wanted a new leader and who that leader should be, I think would be um, a failure of responsibility, really. And I think the, the public, the voting public, would punish us at the ballot box for it. All right, that's Will Tanner, former Deputy Policy Chief for Theresa May, now Director of Onward, a Conservative think tank, saying the last thing the country needs anybody needs is a leadership contest in the Conservative Party. Will said it would take six weeks. I'm told by people associated with the rules that of the 1922 committee they could they could fast forward it, and the leadership contest could probably be done in three weeks. Uh, there would be hustings for the candidates, and then they would eliminate them. And what happens then is uh, the last two MPs standing are then on a ballot paper, and they are the leader is chosen by members in the country, party members. Of course, it never happened like that last time because Theresa May was the last one standing because Boris Johnson didn't run, Michael Gove was knocked out. It was expected to be a runoff between Theresa May and Andrea Leadsom, who is now the leader of the House of Commons, but Leadsom withdrew, saying she wasn't really equipped for the job. Not kidding, she wasn't. And if you think Theresa May's bad, heavens, if you've got Andrea Leadsom, let's carry on with the calls, though. I'm asking you what you make of whether there should be a leadership contest, or, and if so, should the Tory MPs get rid of her? 0345 6060 973. Steve is in Manchester. A new caller, I think, Steve. Yeah, I'm, a, I'm nervous first time. I'm, I'm phoning because I'm just a working class man from Manchester. Well, you're very I'm, welcome, Steve. Thank you. I'm just absolutely fuming. I feel like banging my head against the wall. It, it takes a lot of people, people to vote for things, and a lot of people where I live went out for the first time and voted to leave. She promises this, she promises that. She's like a broken record. It's the same thing over and over and over again. She needs to go. It's a bit late in the day for a leader election. I mean, Boris Johnson and David Davis, who I would personally have as a leader, I think they're keeping a bit quiet at the moment, so they must have something planned. The biggest fear, and I've always been a Labour voter, but I can't vote for Labour while Corbyn's there and people like Diane Abbott who can't even count to ten. I think we soon have the crankies in charge of the country and then. <laughs> I'm sorry, but, <laughs> she's just this Theresa May. I mean, she oh, she's I remember Clement. I think it was Clement Atwood. And come back, said, I've got a piece of paper and all this lot, and it just she's just selling us out. Going to be run by Germany and France. Merkel's Fourth Reich. She wants an army already this is further down the line, I know, but if Carbon, the way this Couturier are going, Carbon's just going to laugh his head off, sit back, and then strike when he wants to, and stuck with them then. Well, and I'm a Labour voter. Well, Steve, thanks for that. First time caller, you said you were nervous. You didn't sound nervous, and it was a great call. Thank you for that. So do call again. Always great to have new callers to LBC. Uh, the number to call is, whether you're a new caller or not, 0345 6060 Donald is in Glasgow. Hello, Donald. What do you make of it up there? Right. Well, having said what I've heard just now, and uh, and uh, the whole situation is chaotic because uh, fundamentally you can't judge a lion or no a leopard by its spots, and the spots are on uh, Theresa May's shoes that. Uh, she, she has uh, portrayed bad judgment on behalf of the United Kingdom. She hasn't delivered what she was actually proposed to do and we voted to come out of the European Union. And I, I voted against the, the European Common Market. And I, I just don't know what's gone wrong because we've now got a European army and, and we've got 140 European legations over the world just now. We've got a, a building in, in Washington, uh, in, in D.C., with uh, the European Union there with 80, 80 incumbents all paid by the European Union, and I didn't ask for this. So what's so what's the answer then, Donald? Did, did, should they, just leave. Just leave. You just want no get, deal. Get, get away from them because if they start if they start Andrew with European armies and what they're doing just now, I mean, the, the, the, when you Google, for for example, Blair and Brown, and they put uh, Baroness Ashton in, in, into the European Union to set up the external the external affairs situation. I mean, that's 140 people we are paying for overseas, duplicating the job our embassies or high commissions should be should be doing. Or, that money is extraordinary. And, and Donald, what of Theresa May? Should these Tory MPs, if they do force a vote next week, should they get rid of her and replace her? Well, yeah, they should get rid of her and replace her because she is fill fill the country because fundamentally, as I said, she, she, has broken the promises to the country to leave the European Union, and secondly to that is the the the thing I'm really worried about. There's there's no man to replace her. They're a bunch of wimps. All right, Donald, that's Donald's view. In Glasgow, there are a bunch of wimps, doesn't rate any of them. Graham and Bushy says this there's no point in changing the Prime Minister, as the EU has said there is no more negotiation on the terms. So any new PM will either accept those terms or leave with a no deal Brexit. Uh, Simon is in Pembrokeshire. Hello, Simon. I think you're a new caller too. Yes, I am. Hello, Andrew. Hello. You're very welcome, Simon. Andrew, I'm a bit of a conspiracy theorist here. I, think Theresa May is playing a very long game. I think she's setting herself up unselfishly for a sacrifice because she knows that uh, they're not the Tories, Brexiteers aren't going to get a no deal agreed by the country. The only way they're going to get the deal that they want is to crash out on a no deal, which isn't as bad as the um, uh, Project Fear merchants would have us believe. Mm. So that they don't want the leadership contest. If they put a, a new person in Theresa May's place, be it Johnson or Mogg, they're set for a fall when the vote comes to Parliament. So Theresa May is going to take that fall, and it's going to be running down the clock even further towards March 29 when we go out on a no deal. Um, I, I, I, think they're playing a very clever game. And all this business, all this rush, rushing around Westminster Square looking for conspiracies and letters is a little bit of a red herring. Well, that's a very interesting call, Simon. Thank you for that. Simon, new caller to LBC, calling from Pembrokeshire. Uh, thinks it's all a red herring. I wonder if you buy into that conspiracy theory. Uh, during the week, there's been a lot of comparisons to the last days of Margaret Thatcher's premiership. Remember, she uh, was forced into a ballot. Uh, she won the first ballot, but by not enough votes. There was a very complicated uh, formula in those days, and she made that tearful departure from number 10. So I'm going to be joined by Lord Bell, who was one of Margaret Thatcher's key advisors, to talk about whether history history could be repeating itself. But first, let's get the latest news headlines from Lisa Aziz. A former junior health minister, Stephen Barclay, is the new Brexit secretary tonight, replacing Dominic Raab, who quit in protest at the Prime Minister's draft agreement. While former Home Secretary Amber Rudd's back in government, appointed to the Work and Pensions post following Esther McVeigh's resignation. But Theresa May is still facing a growing threat to her own leadership. More than 20 Conservative backbenchers have admitted writing letters calling for a ballot over it 48 8 are needed to trigger a confidence vote. LBC weather a cloudy night for many with fog over hills and light rain in Northern Ireland and also Wales, a low of 5 degrees. LBC Travel, I'm Anne Marie Walsh. The M1 is queuing northbound from junction 6A for the M25 towards 8 for Hemel Hempstead. It's following an accident which has now been moved to the hard shoulder. All lanes have reopened. It's queuing on the M25 clockwise from junction 29 for Romford towards 30 for Lakeside. It's after a breakdown. One lane is closed. And the A13 is queuing westbound around Stifford Clays Road. It's following an accident earlier where a vehicle overturned. All lanes have reopened. And on the trains, minor delays on London Overground from Sydenham to West Croydon because of a track fault. As Britain faces up to its future, LBC puts your questions to the Prime Minister. Britain's still in a customs union. We take rules without influence, and we can't walk away unless they agree to it. And you tell yeah. me this is a good deal. The deal of the future relationship means we take back control of our laws, we end free movement, take back control of our borders, out of the customs union, out of the single market. That's what I think people voted for. How long will sick people have to be worrying whether they're going to be getting their medicines? If we weren't going to get a deal, the Department of Health is making sure medicines will continue continue to be available in that circumstance. So called stockpiling. It's making proper contingency. Leading Britain's conversation. LBC. If you started your own furniture store today, I doubt you'd call it Fishpools. But if the year was 1899 and your name was Ernest Fishpool, well, it was, and he did. Today, Fishpools in Waltham Cross is one of the largest furniture stores in the southeast with a huge range of modern and classic styles. There's up to 25% off across the store, but hurry, offers end soon. See it all at fishpools.co.uk. That's a website, Ernest. It's only just launched, but the new Vauxhall Combo van has already delivered. For the heavy lifters, with its payload of up to a ton. For the fuel savers, with its highly efficient engines. And now, we're delighted to announce is also delivered the coveted title of International Van of the Year 2019. New Combo carries British business. Vauxhall, British brand since 1903. Search Vauxhall Combo. is the sound of the changing of the guard, Buckingham Palace, London. Only a left-right left away from a Holiday Inn hotel. What are you doing this weekend? It all begins at holidayinn.com. Your business has come this far, but now's your time to soar into the skies of spectacular with a fast, affordable Funding Circle business loan. With decisions in as little as 24 hours and a dedicated account manager, there's no waiting around. So join the thousands of businesses who have taken out a Funding Circle loan and help your business fly. Apply today at fundingcircle.com. Authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, T's and C's apply. Here's a clever thing a blaze laser light. It beams a bicycle shaped light onto the road in front of you to help make you more visible to others. And they're now fitted to every single one of the 11,500 Santander cycles in London. See, it's not just a light, it's a brighter bit of thinking. Search TFL Improvements. To the Mayor of London and TFL, every journey matters. For one weekend only, you can buy any approved used car from Volvo Select with 0% APR finance and two services for just 199 but they also come with over 100 checks, so no need to kick the tires. 12 months unlimited mileage warranty, which you'll probably never use, and the latest software upgrades, which you definitely will. Visit your local retailer this weekend and drive home an approved used Volvo with 0% APR finance and two services for just 199 Available on used vehicles up to 4 years old. Participating retailers. 50% minimum deposit on minimum finance amount of 7,000 pounds. Conditional sale. Terms eligibility criteria and return conditions apply. Volvo Car Financial Services. Andrew Pierce on LBC. Call 0345 6060 well, she's, she is Britain's second woman prime minister. Britain's first woman prime minister, Margaret Thatcher, she was forced out of office, uh, despite the fact she'd won three consecutive general elections. She'd been in number 10 for 11 and a half years, but Tory MPs, panicking about their majorities at the next election, got rid of her. Is history going to repeat itself? Joining me now, I'm delighted to say, is Lord Bell. Lord Bell ran three, there's three successful election campaigns for Mrs. Thatcher. Uh, Lord Bell, evening to you. Evening, Andrew. Um, is there are there comparisons and echoes of what happened to Mrs. T in 1990? I suppose there are. I hadn't thought about it. Um, I suppose there are. Um, I don't think. My, I don't think um, she's going to be forced out. She may try. They may try, but they won't succeed. Do you think they should succeed? Should succeed? Um, no, I think what she's done is is fine. I think she's arrived at, at an agreement that she was wants to put to the country. Um, I think she um, is doing her best to sell it. She was on LBC this morning doing her best to sell it. Um, she's in the house yesterday, doing her best to sell it. Thank you. Jag tror några korvar här kokade. Några korvar på spisen och gjorde potatismos och senap på ketchup där. Imorgon ska det faktiskt bli några eh, plusgrader där. Eh, lite grann på plussidan, några plusgrader och lite soligt. Vi ska då försöka ta oss ut en liten sväng och så. Eh, men imorgon med röstinspelning där. Tackar för ikväll. Ha en fortsatt trevlig fredagskväll. Från Långshyttan och Studio Sleipner här och ansvarig utgivaren Gunnar Andersson. James Lost and his orchestra. Ja, det är musik för en gammal hårdrockare. <clears throat> Det svänger ju verkligen här. Det är väl sån här Hammondorgel. Flera timmar med härlig musik. Med Hammondorgel. Det är nog 60-talet där. James Last and his orchestra.